goeie naand. Trevor Nasser se 5-ster sê vir jou dat het nou net na 6 is en dat het tyd is vir Crime Time, waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Ek hoop jy het een misdaad vrye week gehad. Nou ons bly in Zuid-Afrika en weet dat het amper en onmoendlik is om een misdaad vrye week te hee. Die misdaad is dan ook as beweegrede gegee om die level 3 lockdown regulaties te weisig en strenger te maak. Nou een handkie vol Zuid-Afrikaners het nou weer gesorg dat amal gestraf word. Die regulaties is op 12 juli 2020 strenger gemaakt en afgekondig dier ons president, president Cyril Ramaphosa. Die repliek is nie baie gelukkig oor die regulaties nie, want onder andere is alcohol weer verbied. Sigarette is ook nog onwettig. Nou na die muziekbreek gaan ek in diepte kyk hoe die regulaties verander het. Daar gaan ook nou boetes wees vir sekere goed waarvoor daar in die verlede nie noodwendig boetes was nie. Maar te op die draaitafel het ek vir jou verzol van Max Harrell mingespin met Sly en Sophie Tucker met Purple Hat. When people soul uh, eh, and then they share that soul when people soul and then they share that soul Uh, when it comes to cigarettes, tobacco products, and related, that we should not open up the sale of products. And the reason are health related, uh, but also when people swallow, they put saliva on the paper uh, and then they share that salt it means they are So share if when people saw it, they put their saliva with the paper and then they share that story. But also they are moving saliva from one to the other. And then they share that story. When people saw and then they share that story when it comes to cigarettes, tobacco products, and related, that we should not open up the sale of products. And the reason are health related, uh, but also when people sell, they put saliva with the paper and then they share that salt. It means they are also share. If when people sell, they put Braai, die vrouwens maak swaai Bring speakers nader, al maak ons gauw lawaai Partijkie, braai, die vrouwens maak swaai Bring speakers nader, al maak ons gauw lawaai Partijkie, braai, die vrouwens maak swaai love, I'm finns sneakerslading Vad matens more vibe Things roj, ifrån smakslag Finns sneakerslading Vad matens hela life Thank you. speakers nou nader Al maak ons gauw lawaai Partijkie, braai Die vrouwens maak slaai Bring speakers nader Al maak ons gauw lawaai Partijkie, braai Die vrouwens maak slaai Bring speakers nader Al maak ons gauw lawaai Partijkie, braai Die vrouwens maak slaai Bring speakers nader Al maak ons gauw lawaai Yo no I got people on the people, people dancing on the people with the people on the people smoking CO2. See me, see you dancing on the people. Climb up on the booth, hanging from the people on the people. My head is the roof, dancing on the ceiling on the people. I got people on the people, dancing, dancing on the people. I got purple hat, Peter print, dancing on the people. Rolled up at the after joint, dancing, dancing on the people, people dancing on the people. I got people on the people, people dancing on the people with the people on the people smoking CO2. See me, see you dancing on the people. Climb up on the booth, hanging from the people on the people. My the roof, dancing on the ceiling. On the people, I got people on the dancing on the people. Zol van Max Huddle en Min Gespin met Vrouwens Mark Sly en Sophie Tucker met Purple Hat en ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Nou voor die breek het ek gepraat oor van die veranderings wat ons president afgekondig het op zondag 12 juli 2020. Regulaties wat een paar mense warm om die boorkie het. Nou oor paar goed kan ek ook daak een bykie warm om die boorkie raak maar wat vir my die gevaarlichte laat aangaan is die feit dat niemand besef dat die regering absolute mag het met hierdie Disaster Management Act wat afgekondig het nie. Hulle het letterlijk soos hy senator Palpatine in eh, die Star Wars, Star Wars reeks wat hy gesê het, I have absolute power. Dit is precies wat hierdie regering van ons nou het. Want hulle hoef nie meer wette dier die normale kanale te laat gaan nie daar gaan nie meer een groenskrif, daar word nie meer een groenskrif gemaakt nie, daar word nie daarna een witskrif gemaakt nie, dit gaan nie dier die parlement nie. Hulle sit en dink eenvoudig regulaties uit wat hulle goed pas, en uh, dan spreek hulle dit in wet in, net eenvoudig. Hulle sê net, dit is hoe dit gaan gebeur, en dit is hoe dit gaan gebeur, en niemand kan beklui, strui of klaar daar teen nie. En my vraag is, wie van julle dink dat hulle werkelijk sulke absolute mag gaan oorgee? Ek dink nie dit gaan gebeur nie, baie mense hoop en bid, einde van die maand, of einde van augustus, gaan disaster management act wegwees, mense, ek dink volgende jaar hierdie tyd, sit ons dag nog met die disaster management act, want hulle hoef absoluut aan niemand vers, verduideliking te gee nie, hulle kan net maak soos hulle wil. Ons dan ook op sociale media, Uh, gesien video, uh, uh, video clips van die Zinzi Mandela se begrafnis. Mense, as jy die video clip sien, niemand, maar absoluut niemand, het een masker gedra, soos wat voorgeskryf word in die wet nie. Niemand, maar niemand, het social distancing toegepas nie. En as jy gaan kyk na die videoclips, daar was ver meer as 50 mense gewees. Maar niemand het geklaan nie. Niemand het die politie so toe gestuur en gesê, gaan maak het mekaar uit, kyk hier wat vang die mense aan nie. Maar laat jy nou net iemand moet begrawe wat oorlede is in hierdie tyd, en daar sal byvoorbeeld 51 gasten wees, kan ek jou beloof, sal iemand klaar en die politie sal op jou wees soos wit op reis. As jy net een masker nie dra nie, dan sal op jou wees soos wit op reis. Maar as jy die ANC is, en as jy die ANC kaders is, kan jy doen net soos jy wil en niemand, geen haan gaan daarna kraai nie. En dit is gevaarlikte wat ek sien, want letterlik absoluut enig iets kan nou in wet gespreek word, solank as wat die disaster afgekondig is. En dan het dat ook nog natuurlijk goed gebeur, soos alcohol wat weer onwettig gemaakt is, en as die mens nou gaan kyk oor hoe die alcoholreels geformuleer is, teen oor die sigaretreels wat ook onwettig is, dan kan die mens duidelik sien dat hulle schapings gelos het juis vir korruptie. Vooral in die sigarettese kant, waar aan die drankse kant, en ek vermoed, omdat sekere mense nie kan geld maak uit die drank uit nie, uh, het hulle het redelijk waterdig geskryf, maar omdat hulle kan geld maak uit sigarette uit, um, het hulle die sigarette redelijk vaag weg geskryf. Maar ons sal later daar oor gesels. Maar weet nie, so ek sê, hulle kan met hierdie Disaster Management Act letterlik jou grondwetelike rechte inperk soos wat hulle wil, en uh, hulle doen het ook. En uh, dit is vir my een baie, baie groot probleem. En wat, soos ek sê, baie mense kwaad maak. Want uh, nie amal gaan werkelijk dit so aanvaar nie, en baie mense sy bezighede leid nou daaronder, mense verloor geld, mense verloor werke, bezighede maak toe, en dit is gevolg van regulatie wat ingestel is, wat nergens anders in die wereld ingestel is hier. Nergens anders in die wereld het die mense gesê, mag nie alcohol gebruik nie. Nergens anders in die wereld is daar een verbod op sigarette nie. Net in Zuid-Afrika. Daar is baie ander plek in die wereld waar dit nie onwettig is om by die see te gaan wees nie. Maar in Zuid-Afrika. So, Iwers is iets nie plees nie, maar nie te min, kom ons gaan kyk in meer detail wat hierdie veranderinge alles behels. Nou die wet is in Engels geskryf, so gaan het in Engels behandel en hier en daar in Afrikaans verduidelik. Een nou, ander interessante ding wat die mens moet na kyk is, toe die president verduidelik, die 12de juli die sondag aand afgekondig het dat alcohol nie verkoop gaan word nie en dat het van onmiddellike effect is, het een paar mense met recht op afgespring en sê, wow, maar jy kan dit nie doen nie, dit moet eers in die staatskrant gepubliseer word. En raai, toe hulle gaan kyk, toe is dit op die 12de juli reeds in die staatskrant gepubliseer. Baie vinnig het hulle gewerk aan hierdie saakie, baie, baie, baie vinnig, maar uh, aan ander dinge kan hulle nie so vinnig werk nie. So, hulle gee baie groot aandag ook aan hierdie, aan hierdie uh, wette, maar ook, soos ek gesê het, soos baie mense al gesê het, het terecht uitgewees het, die regering praat nie tegen plaasmoorde nie, hulle het die probleem daarmee nie, maar jy mag net nie rook nie, jy mag nie drink nie, dit is een groot sonde nou, maar plaasmoorde is recht, hulle veroordeel het, hulle spreek nie daar tegen nie, al die onluste om motors en vrachtmotors te kaap en uit te brand en te besteel, word ook nie dier die regering gestop of sleg gepraat nie. Hulle soeig baie ge, geduldig oor al die goeikies, wat die mens laat dink, miskien wil hulle hee die goeikies moet gebeur, maar nie te min. Definities, kom ons kyk na die definities, want wanneer een mens moet een wet werk, dan moet die mens toch weet wat bepaal word, wanneer hulle iets sê. Nou Houtseleb.1 definities in these regulations the regulations means the regulations published by government notice number R480 of 29 April 2020 as amended by government notice number R608 of 28 May 2020 and government notice R714 of 25 June 2020 Declar deletion of declaration of geographical area or cluster of geographical areas as hotspots. So wat daardie regulaties sê, is dat hulle gaan nie meer geografische areas as hotspot beskryf nie. Hoe interessant. Ewe skielik toe Gauteng provincie nou die voortouw begin neem, saam met die Ooskaap, die voortouw begin neem met COVID-19 gevalle, ewe skielik het hulle gesê, nee, nou gaan daar nie meer hotspots afgekondig word, daar is nou nie meer so ding as hotspot nie. Hoekom? Hoekom? as hulle wil keer dat Gauteng en die Ooskaap dalk weer terug gaan na lockdown 5, want uh, dis moos waar die leidende partijse machtsbasis is. Nou, ewerskielik is daar nie meer geografiese areas wat as hotspot geklassificeer word nie. Baie interessant. The declaration of a geographical area or cluster of geographical areas as hotspots for COVID-19 as determined in the regulations published in government notice R608 of 28 is hereby deleted. Daar staan het in wit en zwart. Ewe skielik. Maar toe die weeskaap die voortouw geneem het, was daar nie probleem met geografische areas en het hulle selfs hotspots afgekondig. Maar soos ek gesê het, nou dat het in Gauteng beginne hand uitruk, En in die ooskap, nou word dit afgeskaf. Niemand weet meer waar die hotspots is nie. Amendment of Regulation 5 of the Regulations 3 Regulation 5 of the regulations is hereby amended by A. The substitution for Regulation 1 of the following sub-regulation 1. The wearing of a cloth face mask, a homemade item, or another appropriate item that covers the nose and mouth is mandatory for every person when in a public place. Voorheen het hulle gesê, hulle beveel aan, dat jy een masker dra, hulle beveel aan dat jy um, een materiaal masker dra, en dan beveel hulle aan, dat kan by die huis, dat kan thuis gemaakt wees, of enig iets anders wat van materiaal gemaakt is, wat jou nees en jou mond bedek. Dit was net een voorstel voorheen. Nou is het wet, jy sal hom dra. As jy in die publiek verskyn, sal jy een masker hee klaar. As jy by jou tuinhekje uitstap, om die bierman oor die pad te gaan groet, of hello te sê, as jy jou tuinhekje uitstap, in die openbare plek, met andere woorde op die saipaakje, sal jy een masker dra. Amendment of Regulations issued in terms of Section 27.243.521.2b, the substitution for Subregulation 2 of the following subregulation, no person will be allowed to use operate, perform any service on any form of public transport, enter or be in a building, place or premises including government buildings, places or premises used by the public to obtain goods or services, or be in any public open space if he or she is not wearing a cloth face mask, homemade item, or another appropriate item that covers the nose and mouth. So letterlik enige plek buiten jou huis, as jy nie openbaar is, met ander as jy by jou, jou perseel verlaat, sal jy een masker dra. The insertion of the following subregulation after subregulation 2 to a the prohibition in subregulation 2 she shall not apply for a person who undertakes vigorous exercise in a public place, provided that a person maintains a distance of at least 3 meters from any other person and subject to direction on which is considered to be vigorous, issued by the cabinet member or responsible for health. So as jy nou strawe oefening doen, dan kan jy nou sonder een gezichtmasker wees, maar dan moet jy 3 meter van ander mense afwees. So hulle moet nog sê, wat is strawe oefening? wat gaan strawe oefening wees? Want vir my, uh, is die verskil tussen gewone oefening en strawe oefening, die uitdrukking op my gezicht. Verstaan, as ek nou vinnig hardloop, en of ek nou stadiger hardloop, maar as ek hardloop, ga jy net sien aan die uitdrukking op my gezicht, wanneer ek nou veronderstel is om vinniger te hardloop. So onfiks is ek. So ek weet nie hoe hulle nou gaan bepaal wat sy oefeninge is strawe oefening nie. Want jy kan nou sê, draf, maar soos wat ek draf, <laughs> is dit nie naast in my straf nie, as ander mense wat voluit hardloop, of fietsry, hoe stadig of hoe vinnig moet jy dan fietsry, om te kwalificeer vir een straffe oefening. So, ja, dit is oop daar vir interpretatie. The substitution of subregulation, three of the following subregulations. An employer must provide every employee with a cloth mask, homemade item, or another appropriate item that covers the nose and mouth when in the workplace. So daar is het baie duidelik, die werkgever sal sorg dat al sy werknemers hun masker anhe. En hy slid vir hulle gee. Hulle sê so provide, met andere woorde die werkgever sal op sy onkostes vir jou hun gezichtmasker gee, wanneer jy daar kom werk. An employer may not allow any employee to perform any duties or enter the employment premises of the employees not wearing a cloth, face mask, homemade item or another appropriate item that covers the nose and mouth while performing his or her duties. So a werkgever mag nie toelaat dat enige werknemer dienste lever of in die gebouw inkom om een dienst te lever as hy nie een gezichtmasker of hun stuk lap oor sy mond het en nees het nie. So onthou, eeuwisklik verskyf hulle weer baie slim die onus na die werkgever toe, nie die werknemer nie. Die werkgever sal nou weer sy sak skit en al hier die goed vir die werknemer daar stel. The principle of a school or owner or manager of any early childhood development center must take all reasonable steps to ensure the relevant authority supplies the school or early childhood development center with sufficient cloth face masks, homemade items or other appropriate items that covers the nose and mouth to provide to a learner of that school or early childhood development center who does not have a cloth face mask, homemade item or another appropriate item that covers the nose and mouth. So die principaal van die school of die eienaar van enige van die kleterskole of early childhood development centers sal sorg dat allemaal hun masker aan het. Dat sluit allemaal in die werknemers en die kinders. Directions on the use of a face of a cloth face mask, homemade item or another appropriate item that covers the nose and mouth in early childhood development centers shall be issued by the cabinet member responsible for social development after consultation with the cabinet members responsible for cooperative governance and traditional affairs and health. Should a learner arrive at school or early childhood development center without a cloth face mask, homemade item or another appropriate item that covers the nose and mouth. <clears throat> Wat gebeur dan? As the learner may be provided with an appropriate item that covers the nose and mouth. If possible, or if the school or early child development center cannot provide such learner with an appropriate item that covers the nose and mouth, such learner must be isolated and and his or her parent, guardian or caregiver must be contacted to without any uh, uh, uh time going by, bring for the learner a cloth face mask, homemade item, or another appropriate item that covers the nose and mouth to the school or early childhood development center. Or arrange for safe transport for the learner back home. So is baie maklik. As die kind by die skool aankom, hy het nie 'n masker nie, dan moet die school kyk of hulle vir hom iets kan gee. As daar nou nie een stukkie lappes of iets om voor sy nees en mond te sit nie, dan moet hy geïsoleer word en hy sal daar geïsoleer bly totdat sy ouwers vir hom iets gebring het om oor sy mond en nees te sit. Of die ouwers moet sorg dat hy vervoer word terug na die huis. Nou op die noot, gaan ons gauw weer vinnig vir een muziekbreek en ek gaan vir jou speel vir Surrender van Natalie Taylor en Crypto met Woa en dan Franja Duplessis met Stad van Verlange. En as ons terugkom, dan gaan ons kyk na wat moet die taxis doen, want hulle het selfs een bykie lekker ge, leeuwe gekry om al hoe meer mense te kan vervoer. Maar meer daarvan na die musiek. my drip, looking at your drip. Whoa, mommy, look at me. Oh, I'm killing it. Whoa, swinging side to side, and I'm killing that. Whoa, damn, your girl so fine, but her breath is like. Whoa, she say she wanna dance, but she don't know how to. Whoa, I'm iced out. Ooh, looking like a star. Whoa, her name is Jenny. Ooh, bitch don't have no panties. Whoa, I'm Steph Curry. When I hit the three, I hit the whoa. Pause, lean, hit you with the whoa. I'm bossy. Ooh, she don't like me. Whoa, she flexing on the gram, but her booty flat. Whoa. Try to save my money, but I need me some more Louis V. She said take a skating, so I bought me some more jewelry. I like wearing off white, but I'm black. It's cool with me. Don't say what she a thought. How you know? She went to school with me. Yeah. Heard y'all playing for keeps. Uh, I bought her a patty for leap. heard y'all paying for cheap. Uh, I spent like 30k each. diamonds all white. Yeah, look like I dipped in bleach. Ooh, hit on my wood and I flee. I saw my neck is like negative three. Uh, ten times out of ten, I bet I hit your hoe. Uh, ain't no average Joe. Oh, born in 94. Uh, she wanna go on a date. Uh, I gave her chicken to go. Work chinchilla my coat. Uh, she wanna borrow it. Oh. Uh, got that drip, boy, I'm dripping Louis. This is D3, you only see in 2D. Uh, do not sleep on me, better get a snuggie. Uh, my ice is TLC, man, that was chilly. Uh, bang, bang, bang, like the clip do. i been sending with the jits too. I done been shop like this too. En dit was Natalie Taylor met Surrender en Crypto met Woa en Franja Duplessis met Stad van Verlange. En ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. En ons het gepraat oor die regulaties aangaande skole en werksplekke en wanneer jy jou huis verlaat met die dra van maskers. Gaan kyk ons na die verwijziging op regulatie 14 The regulation, regulation 14 of the regulations is hereby amended by the addition of the sub-regulation 4 of the following sub-regulations. A driver or operator of any form of public transport who fails to take reasonable steps to ensure compliance with regulation 5 to a commits an offence and is liable to is liable on conviction to a fine or to imprisonment for a period not exceeding 6 months or to both such fine and imprisonment. en dit gaan oor dat as een persoon in een taxi rij of enige publieke uh, vervoermiddel gebruik en het nie een masker op nie dan gaan hulle die persoon of die eienaar van daar die taxi of openbare uh, vervoermiddel die operateur gaan hulle verantwoordelik hou en hy gaan beboet word, nie die persoon wat nie die masker gedraad het, so hy moet kyk dat amal maskers draag A manager or owner of a building, place or premises, including a government building, place or premises used by the public to obtain goods or services who fails to take reasonable steps to ensure compliance with Regulation 52B commits an offence and is liable on conviction to a fine or to imprisonment for a period not exceeding 6 months or to both such fine and imprisonment. Weer eens die eienaar of bestuurder gaan aangekla word, nie die persoon wat nie die masker gedraad die, die bestuurder of bestuurder eienaar gaan aangekla word en kan hun boete kry of tronkstraf wat nie ouer of nie langer is as 6 maande nie of albei 7. An employer who fails to take reasonable steps to ensure compliance with regulation 53A or B commits an offense and is liable on conviction to a fine or imprisonment for a period not exceeding 6 months or to both such fine and imprisonment. 8. A principal of a school or a manager or owner of an early childhood development center who fails to take reasonable steps to ensure compliance with regulation 53C or E commits an offense and is liable on conviction to a fine or to imprisonment for a period not exceeding 6 months or both to such fine and imprisonment. Nou word as hy nie vir 'n kind 'n masker kan gee nie of 'n werkgewer kan nie vir sy werknemer 'n masker gee nie, word die werkgewer of die eienaar aangekla of die principaal. So het wees jy is ernstig nou oor die gezicht maskers. Nou daar die boete kan wissel van municipale area tot municipale area en word gemoelik dier die landroste bepaal. Die boete wat voorgestel is dier die regering is 1500 rand boete en uh, ek weet daar volgens kan die landroste nou besluit in die area waar ek woon is dit 300 rand as jy nie een masker sou dra nie. So 300 rand vir nie een masker hee Of het aan iemand gee wat vir jou werk Of in een taxi of bus dit vir iemand gee nie Dan amendment of regulation 33 of the regulations Regulation 53 of the regulations hereby amended by the insertion of the following sub-regulation after sub-regulation 1A. Every person is confined to his or her place of residence from 9 o'clock until 4 o'clock in the morning daily, except where a person has been granted a permit which corresponds with Form 2 of Annexure A to perform a service permitted under Alert Level 3 or is attending to a security or medical emergency. Dan oor, jy is nou weer op a aandklok reel, vanaf 9 uur die aand tot 4 uur die ochend. So 9 uur in die aand moet jy by jou huis wees. Klaar, ongeacht, klaar. Anderstens moet jy sorg dat jy permit het, wat bewys dat jy essentiële werk doen, wat toegelaat word volgens alert level 3. En jy kan ook dan sonder permit beweeg as jy een sekuriteitsdienst doen, of een medische noodgeval het. En het is op sociale media gesien, mense het gekla, oh, ek is gebeboet, want ek was 7 minuut oor 9 nog op straat. Die reel is 9 hier, jy weet het dis nou nie moeilik om te verstaan nie, 9 uur in die aand moet jy in jou huis wees. So, ek het self gesien al, uh, hier so is nog van die uh, uh, uh, plekke wat brandstof verkoop, hulle mense kan eers 9 uur huis toe gaan, hulle sluit eers 9 uur. So die eienaar moet nog huis toe gaan, plus die arme werknemers moet ook huis toe gaan, en dit beteken hulle is, hulle doen nie essentiele werk nie, ek weet nie of hulle permitte het nie, hulle mag dak, ja die petrol mag dak, maar hulle gaan moet nog daardiet van die aansiklom by die huis te kom. So dit beteken, hulle is nie by hulle huis nie, maar as jy nou gauw gaan inkopies doen, of wat ook al gaan doen het, 9 uur in die aand moet jy by die huis wees, tot 4 uur die ochend. Jy kan eers na 4 weer jou huis verlaat. Substitution of Regulation 43 of the Regulations Regulation 43 is hereby substituted for the following regulation Public transport For purposes of this regulation, long distance travel is a trip of 200 kilometers or more whether the travel is within a province or interprovincial. Dan hoor, hier sê hulle baie gauw lang afstand, so daar gaan nou verskil wees tussen lang afstand en kort afstand. Lang afstand is enigszins van 200 km en verder. Nou, in die stad is 200 km ver. The cabinet member responsible for transport must, after consultation with the cabinet members responsible for cooperative governments and traditional affairs, health, pol pol police, trade, Industry and Competition and Justice and Correctional Service issue directions for the resumption of different modes of public transport to create to cater for the gradual return to work of people. In respect of domestic air travel, rail bus services, taxi services, e-hailing services and private vehicles. Bus and taxi services may operate under the following conditions. En dis nou hier waar die langafstand en kortafstand gaan inkom. may not carry more than 70% of the licensed capacity for long-distance intra-provincial and permitted inter-provincial travel, and may carry 100% if the licensed capacity for any trip not regarding as long-distance travel in terms of sub-regulation 1. Nou hier so is waar het nou nie vir my sin maak hier. As jy 200 km verder rui, 70% vol. Maar, nou kort afstande, met alwoorde alles onder 100, 200 km, mag hy taxi stampvol wees. Hy kan stamp, jy sit op mekaar, teen mekaar, nou is daar nie een probleem met social distancing nie, word die toegepas, die jou maskerkie is nou al wat jou gaan help. Nou, ek verstaan nou nie hoe dit gaan werk nie. En hoekom dit toegelaat word nie? Maar dan mag hy nou nie, jy mag nou nie vir jou ma gaan keir wat by die huis alleen is nie, want dit is nie toegelaat nie, maar jy mag in een taxi, stampvol taxi rijd tot daar, maar jy mag nie die vaak keir nie. A driver, owner or operator of public transport may not allow any member of the public not wearing a cloth face mask, homemade item or any other appropriate item that covers the nose and mouth to board or be conveyed in public transport owned or operated by him or her. The directions to be issued by the cabinet member responsible for transport must set out the health protocols that must be adhered to and steps to be fo followed for the limitation of the exposure of members of the public using of public transport to COVID-19. Substitution of Regulation 44 of the Regulations Regulation 44 of the Regulations is hereby substituted for the following regulation Sale, dispensing or transportation of liquor Nou luister gauw baie mooi Hoe gaan jy gaan nou nou sien die verskil The sale, dispensing and distribution of liquor is prohibited The transportation of liquor is prohibited except where the transportation of liquor is in relation to alcohol required for industries producing hand sanitizers, disinfectant, soap, or alcohol for industrial use and household cleaning products. For export purposes or from manufacturing plants to storage facilities. No special or events liquor licenses may be considered for approval during the duration of the national state of disaster. The cabinet member responsible for transport must, after consultation with the cabinet members responsible for cooperative governance and traditional affairs, health, police and trade industries and competition, issue directions for the transportation and storage of liquor. Substitution of Regulation 45 of the regulations. Regulation 45 of the regulations is hereby substituted for the following regulation. Tobacco products, e-cigarettes and related products. The sale of tobacco products, tobacco tobacco, tobacco products, e-cigarettes and related products to members of the public and to persons including retailers who sell directly to the members of the public is prohibited. The sale of tobacco, tobacco products, e-cigarettes and related products for export is permitted. The sale of tobacco from farmers to local processors or local manufacturers and from processors to manufacturers is permitted. Nou luister gauw mooi, dis my interessant Alkool mag nie vervoer word nie Hy mag nie verkoop word nie Maar sigarette kan nog vervoer word Hier is niks wat sê, jy mag nie sigarette vervoer in jou motorvoertuig nie Jy kan lorry vrachte vol sigarette vervoer Jy mag het nou net in jou winkelkie verkoop nie Iwers is iemand bezig om geld te maak hiermee en het lyk vir my, hulle kan nou net nie geld maak met die alcohol nie, dus kom die alcohol al hierdie streng reel sit. En wat my snak is die feit dat alcohol hierdie streng reel sit, nadat alcohol toegelaat was. Maar sigarette bly nie toegelaat nie. Maar jy mag om rondbeweeg, jy mag om hee, jy mag met om rondbeweeg. So, dit maak die gaat waarwijd oop vir die swaartmarkhandel. Maar nou, die swaartmarkhandel lyk het vir my vir Eh, jou alcohol word so toegemaak, dat het haas onmoedelik is, want selfs as een politiebeamte jou in jou motor kry, en jy het nou jou bottelkie brandewijn onder die sitplek, want uh, jy is nou bang, as jy nou gaan werk toe gaan, dan gaan jou vrou of iemand, kan nou nou jou brandewijnkie uitdrink, so jy sit hom onder jou sitplek. As een politiebeamte jou kar stop en hy kry hierdie bottelkie brandewijn onder jou sitplekkie, gaan jy gearresteer word en aangekla word omdat jy alcohol vervoer. Maar dit werk hier vir sigarette nie. Net vir my baie, baie interessant dat daar so verskil is in hoe al twee van hierdie producte aangespreek kan word dier die wet maar ek gaan het vir jou daar laat, jy kan maar self besluit en dink daarvan wat jy wil. Regulation 48 of the regulations is hereby amended by the substitution for sub-regulation 2 of the following sub-regulations. 1. For the purpose of this chapter, any person who fails to comply with or contravenes a provision of Regulation 33.1a, 35.3, 36.1, 38.1, 39.1, 39.2, 43.3, and 44.1, and 44.2, and 45 of the these regulations commits an offence and is on conviction liable to a fine or to imprisonment for a period not exceeding six months or to both such fine and imprisonment. so daarvoor ook dieselfde, daar gaan die boete vastgestel word, en die landroos van jou municipale district gaan het vaststel, en jy kan dan daar die boete kry, of op tydperk nie langer as 6 maande gevangenisstraf nie, of albei. En dit hang natuurlijk nou af van wat sy area is, of die landroos daar die sake gaan aankla of nie. Ek weet in die municipale area waar ek bly, is mense aangekla, die landroos het of die mense het nie hulle boetes betaal nie, hulle het hof toe gegaan en die landroos het laat die poliesmanne getuig en uit hulle getuienis is daar die mense skuldig bevind en het hulle hoer boetes gekry. So, jy moet maar gaan uitvind in jou area of die landroos gaan ankla, of die anklaar gaan ankla op hierdie Disaster Management Acts. In my municipale area of landroos district, kla hulle aan. Maar in ander districte weet ek vir een feit word die goed nie aangekla nie, dit word voor die voet dier die anklaar teruggetrek. So gaan vind maar uit voordat jy gaan besluit of jy hier die bepalings gaan oortree of nie. Nou op daarie noot is het gevindig tyd weer vir een muziekbreek en ek gaan vir jou speel Amanda van Steve Hofmeyer en Demi Lee Moore en tyd om te trek van Bok van Blerk. MUZIEK het jou nie verloor nie Maar wat het jou gewen Jou paspoort op die tafel Het my hier vastgepen Jy sê daar kom my oorlog Wat diep daar in jou brak Jy vraag om ek saam Na waar jy moet gaan Jy sê dis tyd om te trek Om jou hart te Jy sê dis nie om ons uit mekaar te spat Maar jou woorde aan my Wil ek hier achterblij Want as jy vraag moes jy vraag Maar jy het my gesê Van jou wijse plan Is dit wat jy wou heen sê dis tyd om te trek Daar is soveel meer wat ek wil sê en wat ek oor wou hee Maar hier in donker Afrika Wat soveel van ons vraag Wat zou dit kost om net te blij Jou woorde was te die Want wat jy wou sê Was een schrijf die nie meer Jy sê die schrijf om die en dit is Bok van Blerk met Tijd om te trek en ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. En so het die tyd ons ingehaal, dis weer tyd om tot ziens te sê en ek gaan vir jou sê, ek kan nie vir jou sê om nie te drink en te bestuur nie, want jy is nie veronderstel om nog drank oor te heen nie en om dan te gaan drink en te bestuur nie. So hou jou maskers aan mense, hierdie siekte bestaan wel, mense raak siekte van, mense gaan dood daarvan. Sorg dat jou hande, dat jou hande gereeld saniteer. Sorg dat jy, as jy by winkels besoek, ehm, jou hande saniteer. Uh, saniteer somme jou kredenierswaare, voor jy dit uitpak en dra jou masker. Jou masker is nie daar om te keer dat jy nie die virus krij nie, dit is om te keer dat as jy die virus het, om dit vir ander mense te gee. So blyf veilig, dan sien ons mekaar weer volgens en volgende woensdag om 6 uur met Crime Time, en dan saterdag tussen 8 en 9 met wat nou waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. So geniet jou week met al die inperkings en die grendeltyd wat ons het en dan sien ons mekaar weer. Ek gaan uitspeel met Jamie Fox met Bly met on the alcohol want dis wat hulle gedoen het. Hulle het gesê omdat mense dronk bestuur het en die hospitale oorspoel het met al die ongevalle van wat drank verwant is, met ander woorde al die aanrandings en dronkbestuurde, het hulle nou weer die alcohol ingeperk. So, Jamie Fox met Blame It on the Alcohol. Tot ziens, tot de volgende keer. Blame it on the goobies, got you feeling loose, blame it on the drone, got you feeling gone, blame it on the she want but she don't want. to seem like she easy. I hear you saying what you won't do. couple more shots, you open up like a book. I ain't tripping. Cause I'm a reader. Shout it, I ain't tripping. I just wanna please ya. I'ma take a shot of the nouveau. Shout it, didn't you know? What's going down? We can go and kick it like judo. You know what I mean? Shout it, got drunk, thought it all was a dream. So I made her say, ah, ah, ah. ah. Now she got a hand on my legs, got my seat my pants got bigger. She already